chapter 12. Cat ekenon de ton kairon epibalin herodes ha basileus tas keras kakosai tinas ton apotes ecclesias. Anelen de Jacobon ton adelphon Ioannu makaira kai idon hoti areston estin tois judaiois prosethetor sulabein kai petron esande hai hemrai ton adzumon. zumon. Hon cae piasas e es fulacen paradus tesarsin tetradiois stratioton fulacen auton, bulomenos metata pasca anagagen auton to lao. Homen un petros et te reto in te fulacei, pros iuque de ein ek tenes genomene hupo tes ecclesias pros ton theon huper autou. Hote de emelen auton pro agen ha herodes te nucti ecene in ha petros koi momenos metaxu duo stratioton de demenos halusesin dusin fulakes pro tes thuras et erun tein fulacen, cae edu angelos curiu epistei cae fos elampsen ento oi cemete, pataxas de tein pluran tu petru, e geren auton legon anasta en tacae cae exe peson autu hae haluses ec ton ceron epente ho angelos pros auton perizosai zosai kai hupodesai ta sandalia su e poiesen de hutos kai lege auto peribalu ta hemation su kai akoluthe moi kai exelthon e koluthe auto kai uk ede hoti alethes estin ta genomenon dia tu angelu edoce de horama blepein. Dielthontes de protein fulacein, cae duteran elthon epi ten pulein ten sideran, ten ferusan, est ten polen, hetes automate enoicthe autois, cae ex pro elthon rumen mian, cae euthetus apeste ha angelos ap autu kai ho petros genomenos in he auto epen nun oida alethos hoti exa pestelen curios ton angelon autu kai ex elato me ec keros herodu kai passes tes pros docias tu lau ton judaion sunidon te elthen epitein oikian marias tes metros ioannu tu epi marcu, hu esan hicanoi, sun ethrois menoi, cae pros iucomenoi. Crusantos de tu Petru tenthuran, tu pulonos pros elthen paedisce hupa cusae onomati rode. Cae epignusa ten phonin tu Petru, tu Petru, apo tes caras uc enoixen ton pulona. Estra musa de apingelen hestanae ton petron pro tu pulonos. Hoide pros autein epon mine, hede dies grizeto hutos ecein, hoide elegon ha angelos autu estin. Hode petros epe menen cruon anuexantes de edon auton cae existesan. Cata cesas de autois te ceri, sigan die autois pos hoc curios auton exegagen ectes tes fulaces, epen de apangelater Jacobo cae tois adelfois tauta kai exilthon eporiuthei eis heteron topon. Genomenes de hemeras in tarakos uc oligos in tois stratiotais te ara ha petros egenota. He de epise tesas auton kai me huron anacrinas tus fulacas ekeliusen apacthenai cae catelthon apo tes judaias es ten caesarean dia En de ha Herodes thumamacon turiois cae sidoniois homothumadon de paresan pros auton cae pesantes blaston ton epi tu coi tonos tu basileus e tunta e renin dia ta trefestai auton ten koran apo tes basilikes. Tacte de hemera ha herodes en DUSAMENOS es theta basilikein kai kathisas epi tu bematos e me gore pros autus. Ha de demos epi fone fone theu kai uc anthropu para crema de epataxen auton anglos curiu anthon uc edoken doxan to theo kai genomenos skole cobrotos ex psuxen hode logos to theu euxanen kai epleithuneto barnabas de kai saulos hupestrepsan eis hierusalem pleurosantes ten diaconian sum para Labontes cae Ioannin ton epiclecenta Marcon.